Hola, bon dia a tothom. Estem sintonitzant la ràdio de l'Escola Primavera en el dial 88.5 de la FM. Avui és 14 de març del 2011. Avui us parlarem de l'entrevista de l'àvia de l'Adrián de la classe de cinquè. Com que l'àvia no ha pogut acompanyar-nos en directe, llegirem l'entrevista que li hem fet. mentres un altre em treu la set. Però vull passar a l'hora. Tumba la bala, tumba la bala, que m'apuntava a la meva i jo mateix em disparava. revolució dins meu, la sedueixo i es transforma. No, no, no, no, no, no, no gorret. Em conformo amb mirar-me, mirar-me d'endins cap enfora. fora. anar-te a buscar. Em dic Teo. Un, és un plaer estar amb vosaltres. Quants anys tens? En tinc 59. Quants germans tens? En tinc un de, un de més petit. De què treballaves de jove? Treballava a casa cosint. M'agradava molt perquè és el que havia après i el que sabia fer. Quants fills has tingut? He tingut tres fills, dues noies i un noi. Es diuen Raquel, Maite i Toni. El primer, el primer amb quants anys es vas tenir? El vaig tenir amb 21 anys a Barcelona. La primera, la primera en néixer va ser la Maite. Quants nens tens? Tinc 100 net, nets, tres nenes i quatre nens. La, la neta més gran té 11 anys i cursa 6è a la, a la vostra escola. Ara, treba, ara treballes de què? Segueixo treballant del mateix a casa est, és a dir, cosint. T'agraden els animals? N'has tingut? Sí, m'agrada molt perquè són molt bufons. N'he tingut quatre periquitos, una gossa i vint gats. Explica algun, alguns records agradables de la teva vida. Un bon record va ser quan van néixer els meus fills i els meus nets, però en tinc de molt bons records. Explica algun moment trist. Un moment trist va ser quan va morir els meus pares. El meu pare va morir amb 99 anys i la meva mare amb 89. T'han obligat a fer alguna cosa que no t'havia agradat? No m'han obligat mai, però a la vida s'han de fer coses que no ens agraden. Et vas casar? Vas fer viatge de nubi? Si és així, on vas anar? Em vaig casar molt jove, tenia 20 anys. No, no vam fer viatge de nubis perquè ens vam venir a viure a Barcelona. Què penses de la llei de no poder fumar als bars? Creus que és una bona mesura? Em sembla bé la llei perquè és més agradable menjar o prendre un cafè al bar sense fum. Crec que és una bona mesura perquè així la gent deixarà de fumar. De petita vas anar a l'escola que es treballava diari diàriament? Sí que hi vaig anar a l'escola, tot i que l'ensenyament d'abans era molt diferent al d'ara. Aleshores cosia i feien tallers de confecció, entre altres coses de, que compaginaven amb aprendre a llegir i escriure. És molt diferent la vida d'ara en comparació amb la d'abans? On creus que hi ha més qualitat de vida? Sí que és molt diferent la vida d'ara amb la d'abans. Per a mi, abans teníem més qualitat de vida perquè vivíem més tranquils. Els nens podíem sortir a jugar al carrer sols, no teníem tant estrès. Amb quina edat et vas enamorar per primera vegada? Creus que les relacions d'avui dia es viuen diferents? Em vaig enamorar amb 14 anys. Les relacions d'avui dia es viuen diferents Avui dia hi ha més facilitats per conèixer més fàcilment a la gent. Ara la gent fa més vida social, som més a les discoteques, bars... on vas néixer? Tornaries a viure allà? Quin clima t'agrada més? Vaig néixer a Pozo Blanco, un poblet de Córdoba, un poblet de Córdoba. El clima d'allà és molt diferent al d'aquí. Allà hi fa molta més calor que aquí. Amb quants anys et vas venir a viure a Barcelona? T'estimes la ciutat? Vaig venir a viure a Barcelona amb 21 anys i m'agrada molt la, la ciutat. Mm. Canviaries alguna cosa del que has viscut al llarg de la teva vida fins ara? No canviaria res perquè estic molt contenta de la vida que he tingut fins ara. M'agrada com he viscut i espero continuar vivint molts anys més. Bé, fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que us hagi agradat, us hagi resultat interessant escoltar les vivències d'una persona gran. Es Penseu que són una font experiència i els, i els seus comentaris en ajudar a entendre com era la vida d'abans i com aquesta persona s'ha anat adaptant a les, a les diferents circumstàncies fins a arribar avui en dia tots un mèrit. Us hem parlat l'Adrián, l'Eric, i la Mar. A reveure, una abraçada per tothom. Si, si vols estar format de primera, escolta Ràdio Primavera! Rescorren paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van, s'enyoren aquells que ja no es veuran.